Znači, ja sam student četvrte godine filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci u Hrvatskoj. Aha, u Mariboru sam trenutno na studentskoj razmjeni ovaj, preko suradnje naše dva fakulteta, to je naša e, sveučilišta u Rijeci i univerziteta u Mariboru. Taj način sam došla ovdje, htjela sam malo i promijeniti okolinu i vidjeti kako izgleda studij filozofije u nekom drugom gradu. I eto, Maribor je bio E, doista e, jedini izbor. Ovaj, <laughs> e, onda nije bio izbor, ne, to je bila prilika koju sam mogla prihvatiti ili propustiti, jeli. Ideja o razmjeni mi nije napadala na pamet dok nije došla ta prilika da se ovaj, prijavim kako se ti zdi studij ovdje, ali tako... Pa sličan je studij, to je analitički studij, problemski pristup, samo što mi ipak više malo se držimo eh, nekakvog povijesnog konteksta. Eh, on više diktira eh, kamo će se razvijati ta problemska nastava. Dok sam ovdje primijetila da je sve nekako baš u korist tog problemskog pristupa. Kod nas malo više to hibridno, ne? imamo nešto više povijesti filozofije tokom studija. Skoro dvostruko više. To je, to je razlika. Udruga studenata filozofije Furija djeluje u Rijeci već pet godina i u tom periodu realizirala je nekoliko uspješnih projekata. Trenutno sam ja na funkciji predsjednice te udruge. Ovaj, na to mjesto došla sam nakon jednog eh, zaista izvrsnog kolege koji je od e, naše udruge učinio ovaj, u stvari jednu vrlo uspješnu organizaciju, reći ću to tako, i postavio na noge mnoge projekte, pa između ostalog i Međunarodni studentski simpozij u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj. E, dakle, društvo postoji već pet godina, osnovali su ga e, studenti prve generacije odsjeka za filozofiju u Rijeci. Dakle, kada se osniva ocijek, tada su studenti došli na ideju osnovati paralelno jednu udrugu. Možeš malo pisati, to je dejavnosti koja radi društvo. To je jedina dejavnost, da ovaj simpozij ima... Pa inače u našem statutu stoji da je u našoj djelatnosti i promicanje E, znanstvenog istraživanja na području filozofije, promicanje filozofije kao takve, organiziranje znanstvenih skupova, omogućavanje e, suradnje sa drugim fakultetima, drugim i odnosno studentima filozofije izvan našeg grada i izvan naše zemlje. Pa u stvari mi nekako spontano i djelujemo prema tom statutu kojeg su ovaj, osnivači tako zamislili. Kakva je, kakva odzivnost studenta? kako, oni se, kako su oni sprijeli ovo društvo? Pa sudjelo je samo e, jedna mala grupica studenata i njih je isto dosta teško bilo nagovoriti, ne nagovoriti, već motivirati za neke ono, osnovne stvari. Međutim, neću biti tako stroga, ima ljudi koji su spremni raditi, koji imaju mnoge ideje i žele ih realizirati. E, međutim, u nekakvom e, općenitom smislu čini se da se studentima eh, da, studentima nije uvijek eh, drago svoje vrijeme ulagati u, u stvari kao što su udruge jeli dakle u, nekim neprofitabilnim organizacijama kakva je mentaliteta studenta u Hrvatskoj po po mom mišljenju su studenti u Hrvatskoj prije svega obraženi. <laughs> Moram to ovako malo reći, mislim da su obraženi i da očekuju od svoje diplome e, mnogo, a da možda nisu svjesni da iza nekih diploma, iza nečih diploma ne stoje niti znanja, niti vještine, niti sposobnosti. Tako da sigurno je e, nekakva masa e, ta studentska ovako dosta, pa rekla bi čak i prepotentna, E, s time da je filozofski fakultet, što, što nije možda sasvim u redu, trenutno na jednoj margini. Dakle, to je jedan fakultet kojem se ne posvećuje nikakav medijski e, interes, nikakva medijska pažnja. To je jedan fakultet koji se u očima ljudi ne doživljava kao nešto ozbiljno i ne doživljava se kao da se tamo uče stvari koji će e, biti korisne u životu. One koje se gledaju kao korisne su prije ekonomija, hoteljerstvo, e, pomorski fakultet, medicina naravno, pravo. Ti imaš neke skušnje sada i sa Mariborom, sa slovenskim udruživanjem. Kako gledaš na razliku između hrvatskog i slovenskog? Pa mislim da je razlika dosta velika samim time što ovdje studenti nisu dužni biti na predavanju. Ovaj, mi smo često što ovisi o profesoru, ali vrlo često smo dužni biti. Imamo velikih problema kada nismo na predavanjima. Se ti da ima to kakav e, učinak ako moraš da budeš prisutan? Pa da li to proizvodi neke rezultate u Hrvatskoj? Pa mislim da u, mislim da ne proizvodi nikakav napredak u pogledu kvalitete. Mislim da možda stvara na neki način radne navike ljudi, jer oni se doista e, izvježbaju, pogotovo na nekim studijima kao što je pedagogija, to je moj drugi smjer, izvježbaju se na jedan srednjoškolski princip pisanja radova, eseja, e, kontinuiranog čitanja nekakvih domaćih zadaća i tako dalje. Tako da nije sasvim loše da, da ljudi sudjeluju, ali mislim da kvaliteta tog znanja nije veća eh, s obzirom na sudjelovanje. mislim, svi smo mi dovoljno sposobni eh, izgraditi nekakve eh, stavove prema svijetu i steći neka znanja o tome kakve stvari doista jesu koristeći se internet i televi, koristeći se internetom i televizijom, radijom, časopisima. Tako da mislim to što studenata nema u Mariboru ništa ne govori o njima, oni su možda puno kvalitetniji od riječkih studenta. To je činjenično stanje koje ja ne znam. Ovdje u Mariboru ima nekakva prevladujući trend mm-hmm. je studenta u svim mm-hmm. nivoima, ne samo ovo udjeliženje u Aha, znači, e, procesu, pa to. E, ali je nešto tako i u Hrvatskom. Pa studenti se, pokazalo se, ne odazivaju baš na kulturna događanja u gradu kako na ona, reći ću pod navodnicima, važna kulturna događanja, kao što su razno razni festivali, jel tako, kazališni, kao što su, e, ne znam, nekakve književne večeri, sve ovo što organizira e, ne studentska populacija, dakle, neka, <laughs> reći ćemo, odrasla populacija, niti na, takva događanja ovaj, se studenti pretjerano ne odazivaju. A na ono što organizira e, naša udruga pokazalo se također e, se ne odazivaju u velikom broju. To je uvijek troje do četvero ljudi. Mene zanima kako pa ti e, razmišljaš o filozofiji danas? Kako ti misliš da gdje je mjesto filozofije mm, Pa <laughs> mislim da je mjesto filozofije gotovo u svakoj grani ljudskih djelatnosti. Filozofija ima nekakvu etiketu da je nepotrebna. To me zanima. Da, ono često ljudi kažu pa neće filozofija spašavati živote ili pa neće filozofije mijenjati svijet. A upravo je to to, pa ne? Zašto, zašto je to tako postalo ono, pravo mišljenje? Pa dobro, neću sad zvučati ovako, ne bi željela zvučati elitistički, ali činjenica su ljudi često neobrazovani. I em što ne poznaju e, književnost, ono, e, vlastite zemlje, ne poznaju niti povijest, e, a filozofija im je doista zadnja rupa na svirali. uopće nemaju nekakvu ideju gdje bi smjestili filozofiju kao takvu. Tako da to je jedna prepreka, jedna barijera u glavama ljudi što ne znaju što je to filozofija i na neki način je se boje. Boje se i često ju nazivaju demagogijom. Nekom demagogijom koja ih, osim što ih plaši, ih iritira. Ne, ne mogu joj se nikako oduprijeti kada im neko dođe koji je pod navodnicima filozof, jer ih on, kako bi rekla, samelji ih argumentima za čas. Tako da to je taj neki... Eh, pučki stav prema filozofiji, a s druge strane ovaj e, e, nekakav akademski stav prema filozofiji, kako druge znanosti gledaju filozofiju, ovaj isto nije previše pozitivan. Recimo kad je riječ o, bioetici, ne? Često se znanstvenici šale i crtaju se i karikature na tu temu, da bioetika uz jedan mali e, dakle imamo kao bioetiku kao jedan ogromni neboder, a ona se nalazi uz jedan vrlo mali e, laboratorij, više kao neku stračaru. Dakle, imamo e, nešto što se doista radi u znanosti i onda imamo filozofe koji izmišljaju nebodere. Ne? Je to jedan od motiva koji je bio uzadio Pa to je jedan od motiva, barem onih naših djelatnosti koje mi trenutno imamo, a imamo ih nekoliko, osim tog međunarodnog e, simpozija, E, bavimo se tako nekakvim projekcijama filmova, projekcijama e, koncerata, slušaonice glazbe, pa tu je zbornik radova e, našeg simpozije. Slično, dakle sve to što nekako radimo, želimo podići razinu ovaj, upućenosti u filozofiju, u kulturu, u umjetnost, tvoj usebni stav, šta ti želiš postići u filozofiji, kakvi su tvoji planovi? Pa <laughs> moram reći da sam se često odvumila oko toga šta bi željela postići u filozofiji, od toga da sam je htjela zauvijek ovaj, napustiti, ako se to uopće može, <laughs> ovaj, jer filozofija je takva jedna stvar koju nekad uh, poželite reći da, da, da, je, da vas je razočarala, ne? Ali to su takvi trenuci u kojima se svi ponekad nađemo koji studiramo filozofiju, to je valjda dio našeg križnog puta, ali e, općenito voljela bi se vidjeti u filozofiji, no ne mogu reći da je to jedino što bi me u životu srećilo. Ne želiš akademski, raditi na filozofiji? Pa to je zanimljiv posao koji s jedne strane ono, omogućava i slobodu i priliku za, za da, za kreativnost, ono, razvijanje vlastitog nekakvog potencijala bez neke čizme autoriteta koju imamo na većini drugih, o, većini drugih područja. Međutim, e, i to ima ono svoje, e, kako bi rekla, negativne strane i to je jedan isto tako neprestani rad. Kaže mi ova, čime se baviš? Pa ja se u principu najviše bavim estetikom, E, jedno vrijeme me zanimala filozofija uma, taj interes još uvijek postoji, međutim, evo, malo sam to zanemarila u korist estetike. I to, to bi otprilike bila ta dva područja koja bi voljela u životu raditi. A motivi? Pa motivi su nam nekako osobni, estetika mi je bliska zato što se e, recimo cijeli život na neki način bavim malo i umjetnošću. To jedno vrijeme sam čak željela studirati e, dizajn ili, ili grafiku na akademiji, međutim taj pokušaj je propao, to jest <laughs> nisam se uspjela upisati na taj faks. Ovaj, tako da to je recimo što se tiče estetike, nekakva bliska mi je to disciplina. A filozofija uma me zaintrigirala odmah na početku kad sam se upoznala s ono nekakvim prvim tekstovima i onda me je tome bilo uzelo i dosta dugo mi je bilo zanimljivo.